فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahlus sunnati wal jama'a na garin tsagero a karamar hukumar rimi jihar katsina a duk rana irin ta yau litinin mukan haɗu don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci yau muna litinin sha nawa ne ga wata yau na musulunci sha bakwai ko? yau muna litinin sha bakwai ga watan muharram <clears throat> shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ya zo daidai da 20 ga wata kenan 22 ga watan bakwai shekara ta da 2024 miladiyya muna yin karatu a littafin muwadda littafin imamuna maliku ibn arasin rahimuhullahu ta'ala idan ba manta ba a makon da ya gabata muna cikin kitabul qur'an mun tsaya ƙarshen hadisi na 480 daidai a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babi na biyar a cikin kitabul ƙura'an hadisi na 481 shi ne babu ma ja'a fi sujudil ƙura'an wannan babi zai karantar da mu abinda ya zo na nasi ko hukunce-hukunce dangane da sujada ta karatun alƙur'ani kamar yadda muka sani sujada ɗaya ce daga cikin ibadu wanda ake bauta ma Allah mai girma da ɗaukaka da su a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ya ambaci sujada to sujada ɗin nan malamai suna cewa akwai sujada wanda ta tabbata kamar guda ko kala ko guda uku guda uku akwai sujada ta cikin sallah shine sujadin da muke yi a lokacin da muke yin sallah kowace raka'a tana da sujada guda biyu a ga wannan sujada ce ta cikin sallah to ita wannan sujada ta cikin sallah din ana hada ta da sujadar sahu sujadar da ake idan an yi mantuwa sujudar sahu suturar da ake idan an yi mantuwa a cikin sallah mantuwa ta ƙari ko ta rage kamar yadda muka wuto babukan da suka yi magana a kanta a can baya sujada ta biyu ita ce wannan sujada wanda za mu yi magana a kanta a cikin wannan babin shine sujudin ƙura'an waɗansu malamai kuma suna ce mata sujudin tilawa sujadar alƙur'ani ko sujada ta tilawar alƙur'ani sujadar da ake yi a lokacin da ake karanta alƙur'ani sujada ta uku ita ce sujudu shukur sujada ta godiya ga Allah to kowace tana da hukunce-hukuncenta kamar yadda muka sani to wannan babi na biyar a kitabul Kur'an? zai yi mana magana a kan sujada ta karatun Alƙur'ani. idan an ce sujudin qur'an ko sujudin tilawa ɗin kamar yadda muka ce ita ce sujadar da ake yi lokacin da ake karatun Alƙur'ani, mai yin karatun alkur'ani ko mai sauraren shi idan an zo kan waɗansu ayoyi na musamman a cikin alkur'ani a mabambanta surori to ana son mai karatun alkur'ani ko mai sauraron karatun alkur'ani ya faɗi ya yi sujjada a lokacin da ya zo kan waɗannan ayoyin kamar yadda za mu ga ƙarin bayani da kuma hukunce-hukuncensu a cikin wannan babi to hadisi na farko wanda imam malik ya kawo a wannan babi wanda kuma shi ne hadisunmu na 481 yana cewa wa haddasani yahya an maliki an abdullahi ibn yazid maula al-aswad ibn sufyan an abi salamata ibn abdurrahman anna aba hurairata qara'a lahum idan sama'un shaqqat fasajada fiha falamman sarafa akhbarahum anna Rasulallah, sallallahu alaihi wasallama sajada fiha imamu na ya karɓi wannan hadisin a wurin malaminsa abdullahi ibn zaid shi kuma ya karɓo daga abi salamata ibn abdurrahman anna aba hurairata qara'a lahum idha as-sama'u shaqqat yace wata rana sai da abu huraira Allah ya kara masa yarda ya karanta suratul inshiqaq ita ce idha as-sama'u shaqqat da ya karanta wannan sura fasaje da fiha sai ya sujada a cikinta sai ya sujada a cikin ita wannan sura idan sama'un shakat ya yi sujada ne a kan ayata biyar a cikin surai inda Allah ke cewa wa idza qura alaihimul qur'anu la yasjudun to da ya karanta wannan sai ya faɗi ya sujira sai na abu huraira fasaje da fiha falon man sarafa yayin da ya ƙara sallah kunga wannan yana mana a cikin sallah da ya karanta ta so bayan ya ƙara sallah akhbarahu sai yake gaya mun shi ko kuma falon man sarafa yayin da ya gama sujjadar yayin da ya ƙara sujjada din akhbarahum sai ya ba su labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajada fiha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada a wannan wurin mun fahimta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujjada a wannan wurin har ma a wata ruwaya ta bukhari da muslim da ya yi wannan sujadar shi sai na abu huraira sai yake ce musu ni dinnan na yi sujadan nan a wannan ayar a bayan baban kasim shi ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma har in mutu ba zan bar yin sujada a wurin ba haka sai na abu hurera ya faɗa wa bi hada kula al arbaa wal a'immatu wa jama'atu kuma al-a'imma al-arba'a arbaa afwan khalifofin nan guda hudu abubakar umar usman aliyu an ce duk suna yin sujada a wurin wa jama'atun da kuma a imma salasa abu hanifa imamu shafi imamu ahmad duk suna ganin ana sujada a wurin imamu malik ibn anas shi yana da fahimtar ba za a yi sujada a wurin ba kamar yadda za mu gani nan gaba don haka idan mun ɗauki zahirin wannan hadisin cikin wuraren da ake yin sujjada akwai aya ta biyar a cikin suratul inshiqaq idan an zo an karanta ta wa idza qura alaihimul qur'an la yasjudu to ana son mutum ya faɗi ya sujjada wurin muhalli ne na sujjada wannan hadisin bayan imam malik imam al-bukhari da imam muslim su ba sun fitar da shi da haka hadisi ne ingantacce qala wa haddathani an malik an nafi maula ibn umar anna rajulan min ahli misra akhbarahu anna umar ibn khattabi qara'a surata al-hajj fasajada fiha sajadatayn thumma qala inna hadhihi as sura. fuddilat bi sajadataini imamu na maliku ya karbo wannan hadisin a wurin malamin sa nafi'u kamar yadda muka sani maula ibn umar antaccen bawan sayyidina umar ne dan haddabi yake ba mu labarin cewa anna rajulan min ahli misra wani mutum daga cikin mutanen ƙasar misra akhbarahu ya bashi labari anna umar ibn khattabi cewa sayyidina umar dan khattabi qara'a suratul hajj ya karanta suratul hajj ya karanta suratul hajj sajada fiha sajadatayn sai sujada guda biyu a cikin surai sun makala bayan ya ƙara karatu sai yake faɗa wa mutanen da ke wurin cewa inna hadihi sura wannan surai suratul hajji kenan fuddilat bi sajadatayn an fifita ta akan sauran surori na alqur'ani da sujjada guda biyu a cikinta haka sai na umar Allah ya ƙara masa yadda ya faɗa to kunga wannan ya nuna mana cewa a cikin suratul hajji wuraren da ake yin sujada wurare ne guda biyu a wuri na farko shine aya ta goma a cikin sura ta sha takwas inda Allah ta'ala yake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi inna Allah yaf'alu ma yasha daidai inna Allah yaf'alu ma yasha wuri na farko kenan wa hiya muttafaqun alaiha shi wannan wurin duk malamai sun hada akan shi cewa ana sujada wurin wasaniya wuri na biyu yana na akan aya ta Ayata saba'in da bakwai a cikin suratul hajj din inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun to shi wannan wuri na biyu falam yaqul ha malikun fil mashhur wala abu hanifa imam malik yana ganin ba a yin sujada a wurin haka ma abu hanifa kuma waɗansu malamai suka ce duk hadisan da suka zo da labarin cewa ana yin sujada a wannan wurin hadisan suna da rauni da haka wannan wuri na biyu a cikin suratul hajj akwai sabanin malamai akai kuma kamar yadda nace zance mafi inganci wajen malamai shi ne ba a yin sujada a wurin saboda raunin hadisan kun ga wannan hadisin da muka karanta na muwadda shi hadisin mawqufi ne domin aikin sai na Umar ne ba a daga aikin zuwa ga manzon Allah ba mun gane sannan kuma tafarrada bihi al-Imam Malik imam malik shi kadai ya roto wannan cikin malaman hadisi da aka cewa inda hadisi sura fuddilat bi sajadataini wannan magana sai da Umar ce wanda kuma wannan hadisin irin sai malaman hadisi ke ce ma hadisi mawquf da kamar yadda nace wasu malamai suna ganin ana yin sujada a wurin amma Imam Malik da Abu Hanifa su suna da fahimtar cewa ba za a sujada a wurin ba saboda raunin hadisin da ya zo da bayanin amma kamar imamu shafi da imamu ahmad su suna ganin ana yin sujada a wurin mun fahimta to kaga yanzu idan ka ɗauki hadisin da muka wuto baya ya zo da wuri guda ko wannan hadisin ya zo da wuri guda biyu kaga mun samu wuri nawa kenan mun samu wuri uku Ƙala wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar annahu qala ra'aytu abdullah ibn umar yasjudu fi surati al-hajj sajadatayn imamu na maliku ya karɓo daga malaminsa sa abdullah dinar shi ma abdullah dinar maula ibn umar intaccen bawan abdullahi dan umar ne annahu qala abdullahi ibn dinar yace ra'aitu abdullahi ibn umar naga abdullahi dan umar yasjudu fi al hajj yayi sujada a cikin al hajj sajadataini sujada guda biyu wurare biyu su ne wadancan wurare wanda aka ambata mana a sama cewa sai na umar ya yi sujada a wurin wannan kaga shi ma hadisi ne mawkuf domin ya tsaya kan abdullahi ɗan umar ƙala wa haddasa ne an shahabin an al'arash an na umar ibin tsabbabi ƙara abin najan idha hawa fasaje da fiha sun maƙama faƙara suratin ukura imamu na maliku ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa ibn shihab shi ne imamu zuhri anil araj shi kuma ya karɓo daga malaminsa araj anna umar ibn khattabi cewa sai da umar dan khattabi ƙara'a bin najami idahawa ya karanta suratul najm idha wa najm idha hawa ya karanta wannan sura a cikin sallah da fiha sai sujjada a wurin a cikin surai sai ya sujjada a cikin surai a wurin da ya sujjada a cikin surai ya sujjada akan aya ta 62 a cikin surai aya ta 62 inda Allah yake cewa fasjudu lillahi wa'budu fasjudu lillahi wa'budu akan wannan sai sai na Umar yayi sujada. mun fahimta sun makama faƙara a bi suratin ukura wannan aya ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratun najm to kunga idan ya karanta ya karanta ta inda ya ce aya ƙarshe da ya tafi ai ba ya ba su ya yi to kuma ya je ƙarshen sura to yanzu ya za a yi adawa a yi rukunin sallah aka ga dole sai an tashi to shi ne da ya taso sai ya karanta wata surar daban sannan sai ya sake sujjada ya sake ruku sai ya tafi ya sujjada wannan sai nuna mana idan ana sallar jam'i sai da man ya karanta ayar sujada wannan ayar sujada kuma aka yi sa ita ce ƙarshen sura to an so ya sake tashi sai ya karanto ta surar daban ko da aya ɗaya ce ko aya biyu a ciki to sannan sai ya koma ya ruku'u sai ya dago daga ruku sai a ta sujada guda biyu na cikin sallah mun gani wannan kuma ya nuna mana a cikin suratun najami akwai wurin sujjada a cikin suratun najami akwai sujjada akwai hadisi sahi a hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul najm fa sajada fiha sai ya fadi ya sujjada a wurin akwai haka fure wurin aka ce to har kafiran da ke wurin ban san lokacin da su ba suka faɗi suka sujjada ba su ba dai sai suka faɗi suka sujjada mun fahimta kaga wannan ya nuna wurin ana yin sujjada a wurin don haka mun ƙara samun wuri daga wuraren da ake yin sujjada a cikin alƙur'ani in an zo shine aya ta nawa muka ce 62 a cikin suratun da jini wuri nawa ke ne yanzu muka samu mun samu wuri hudu kawai da wahanda su ne al-maliki an hisham ibn urwa an abihi an na umar ibn khattabi kara a sajadatan wa huwa alin mimbar yawmar juma'a fa fasa-jada, sajada wa sajadan nasu ma'ahu ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا إمام مالك يا كربون حديث daga malamin sa Hisham dan Urwa an abihi shi kuma ya karɓo daga wurin mahaifinsa urwa ɗan zubair kenan anna umar ibn khattabi urwa ɗan mahaifin urwa urwa ɗan zubair yake cewa a zubairu ne mahaifinsa ko zubairu ibn al-awwa yake cewa a a a urwa ɗan zubair afwan eh shine mahaifin hisham maliku ya karɓo daga hisham ko hisham ya karbo daga urwa urwa kuma an abihi shi kuma daga wurin mahaifinsa kenan ko to mahaifin urwa din ne yake ba mu labari cewa umar dan khattabi kara a sajadatan wa huwa alal minbar ya karanta ayar da a cikinta akwai wurin sujjada mun fahimta ayar da a cikinta akwai wurin sujjada shi ya sanya sai ya ce qara'a sajadatan ya karanta sujjada amma abin da yake nufi ya karanta ayar da a awur a cikinta akwai wurin sujjada wa huwa alal minbar yawmal juma'a a lokacin Umar yana saman minbari ranar juma'a yana hudubar juma'a yana hudubar juma'a sai zo kan ayar da a cikinta akwai wurin sujjada wannan ayar kamar yadda waɗansu ruwayoyi suka nuna a cikin suratun nahali ne a cikin suratun nahali akwai aya ta hamsin daidai aya ta hamsin daidai ya khafu na min fauƙihim wa ya faluna ma yi umaru to ita ce sai na umar ya karanta wurin ana yin sujada sai ya sabko daga kan mambarinsa fana zara sai ya sabko fasa jada sai ya faɗi ya sujada wasa jadan nasu ma'ahu masallacin gaba ɗaya sai kowa ya faɗi ya sujada mun fahimta wannan ya nuna mana koda ana hudu ba ne a karanta ayat sujada za a yi ko da ana karatu ne irin wannan ba ya dole sai a cikin sallah ba na ka zo kan ayar kamar yanzu da muke karanta su din nan to idan da mun dauko karatun ne to ana iya tsayawa a sujada da ka sai umar ya sabko sai ya sujada wasu jadan nasu ma hu mutane ma suka sujada tare da shi sun a yawmal juma'a da juma'a ta zagayo sai sai na umar ya sake karanta wannan ayar fata hayya an nasu sujud sai mutane suka shirya don yin sujjada mana sai mutane suna gyarawa za su tafi su yi sujjada faƙali sai umar ya ce ala rislukum kowa ya tsaya yadda yake kowa ya tsaya yadda yake inna allaha lam yaktubha alaina ita wannan sujjada Allah bai wajabta ta akan mu ba Allah bai sanya ta ta zama wajibi a kanmu ba illa an sha sai in mun ga dama ko sai in mun yi niyya sai in mun so mi sai in mun so mi ba wajibi ba ce ba da haka falam sujud sai sai na Umar bai yi sujada ba wa kuma an yasjudu kuma ya hana mutane su yi sujada. fahimta kare mu wanda yake nuna mana wannan yana nuna mana cewa yin sujudan nan ba wajibi bane ba ba wajibi bane ba yadda su malamai farko dai sun hada kan cewa yin sujudan nan shari'a ne addini addini ne ibada ce tabbatacciya a cikin musulunci duk malaman musulunci sun yadda da wannan to inda suke saɓani dangane da hukuncin ta ne wajibi ne ko ba wajibi ba ce ba a fahimtar imamu malik kamar da muka gani a nan shi a wurinsa mustahabbi ne yana kafa hujja da wannan aikin na sayin umar kuma lokacin da sai da umar ya yi wannan aikin a masallacin ba shi kaɗai ne sahabi ba idan da umar da ya yi satin farko ya faɗo ya sita da sati na biyu bai san koya ba inda wajibi ne da sahabban da ke wurin sun ci shi gyara to amma da suka shiru sai wannan ya nuna a wurinsa su ma ba wajibi ba ne bayanta sai in mutum ya so da haka jumhurin malamai imamu malik da imamu shafi da imamu auza'i da naishi da imamu ahmad da ishaq da abi thawr da dawud az-zahiri da ibn hazm duk sun tafi akan cewa ba wajibi bace ba a cikin sahabbai na umar dan khattabi da salman farisi da abdullah ibn abbas da imran ibn husayn da sun tafi akan cewa ba wajibi bane yin wannan sujada mustahabbi mun fahimta wannan shine magana ta magana ta farko magana ta biyu akwai malaman da suke ganin wajibi ne yin sujada din da su a fahimtar su idan mutum ya zo wurin sujada a alkur'ani ya karanta bai sujada ba yayi laifi ya bar abin da yake wajibi abu hanifa yana da irin wannan fahimtar haka ma imamu ahmad ibn hanbal akwai ruwayar da aka samo daga wurinsa yana ganin yin hakan wajibi ne waktaru shekul islam ibn taymiya ibn taymiya shi ma wannan ce fahimtarsa amma gancan jumhurin malaman can malamai suna cewa ya fi ƙarfi saboda wannan aiki na sayin na umar ɗan haɗabi allah ya ƙara masa yarda قال مالك ليس الامر على ان ينزل الامام اذا قرا السجدة على المنبر فيسجد قال مالك امامنا مالك يجي bai dace ba laisa al'amalu ba daga cikin aikin liman an yanzu da imamu ya sabko shi liman daga kan munbari ya sujjada idza qara'a sajada idan ya karanta ayar da a cikin ta akwai sujjada fa yasjudu ya fadu yanzu sauko ya sujjada amma malik yana ganin liman ba sai yayi haka ba zaka a wurin fahimtar imam malik liman ba sai yayi haka ba in ya karanta ayar sujjada ba sai ya sauko ya sujjada ba mun fahimta me yake nufi da yace a laysa amal ala an yanzila al-imam idza qara ibn al numari yace abin da yake nufi annahu la yanzuhu al nuzul bai zama wajibi ba ya sabko yi sujada din Shi abin da ibn al-bar yace yake nufi wa qala baji shi kuma baji wani malami da ya muwadda sharhi ya sa mai al-muntaka shi kuma yake cewa ya karahu an yanzu da alimimbar yasjudu sadata qara'aha shi abinda imam mali yake nufi da wannan laysa amara ala an yanzu da imam yace yana nufin makaruhi ne liman ya haka mun fahimta Ba haka idan liman ya karanta ayat jira ba sai ya ba a fahimtar imam malik imam shafi'i yace la ba'sa bi zalika ba laifi yana iya qala maliku al'amru indana anna azaim sujudil qur'an ihda asharata sajadatan laysa fil mufassal minha shay'un imamu malik yace al'amru indana yadda al'amari yake a wurinmu anna azaim sujudil qur'an wuri da ake yin sujjada masu ƙarfi kari kenan shi a wurinsa akwai masu ƙarfi akwai wurin da ba su da ƙarfi su ne a to ya ce waɗannan wurare wuri guda goma sha ɗaya ne a cikin alƙur'ani sai ya ce laisa fil mufassali min hashe'un a cikin surorin da ake ce mafi mufassal ba ko ɗaya a ciki surun da ake cewa fassal shine daga suratul hujurat abinda da ya zo ƙasa suratul nas to yace nan wurin babu sujada wanda zaka ce mata azai mun fahimta kawai kenan a wurin imamu malik babu a cikin suratul najm babu a cikin suratul inshiqaq babu a cikin suratul alaq Sune ne wuraren da suka zo a cikin surorin da ake ce mufassal mun fahimta sai dai a cikin sauran surorin ne wanda ba mufassal ba to a ne imam mali yake tabbatar da waɗansu ji daidai. kuma a mazhabarsa ko kuma a fahimtarsa wurare goma sha ɗaya wurin da ake ma sujjada ɗin wuraren da ake ma sujjada a wurin shi imamu na maliku da ya ce wuri goma sha ɗaya ko a na wuraren a wuri na farko akwai cikin suratul araf a cikin suratul araf ƙarshenta akhiru suratul ahraf ko karshen ta aya ta 206 kenan inda Allah ta'ala yake cewa innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wannan shine wuri na farko suratul ahraf a wajen imam malik ana yin sujada a wurin wuri na biyu shine a cikin suratul ra'at a cikin suratul ra'd aya ta 15 inda Allah yake cewa lillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudu wal asal nan wurin shi ma mahalli ne na sujjada sai wuri na uku shine cikin suratul nahl cikin suratul nahl a cikin suratun nahal a inda Allah ta'ala yake cewa ya na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun aya ta hamsin. to anan shi a wuri imam malik nan ma ana yin sujada sai wuri na nawa kenan na hudu sai wuri na hudu cikin suratul isra a cikin suratul isra'i aya ta 109 inda Allah ta'ala yake cewa wai kuhuna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a to a nan wurin ma imam mali yana gani ana sujada a wurin sai wuri na na biyar kenan ko shida na biyar suratu maryam a wurin suratu maryam aya ta takwas inda Allah ke ce idan tutla alaihim ayatul rahmani kharu sujadan wa bukiya nan ma ana sujada sai wuri na shida a suratul hajji a suratul hajj a suratul hajj aya ta 18 Allah yake cewa alam tara anna Allah yajudu lahu man fis samawati wa man fil ardi inna Allah yaf'alu ma yasha to nan wurin ma akwai wurin sujjada sai wuri na bakwai a suratul furqan a suratul furqan aya ta 60 inda Allah yake cewa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahmanu adasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura sai na takwas a cikin suratul naml a cikin suratul naml a ah, naml na takwas a cikin suratul naml yawan suratul naml aya ta 26 inda Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim to daidai nan wurin akwai wurin sujada Wurin na tara shine suratul sajada a cikin suratul sajada ayata ta 15 Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sai wuri na goma shine a cikin suratu sa'd a cikin suratu sa'd inda Allah ta'ala yake cewa zanna dawudu ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarra raki'an wa ana nawa kenan goma ko to sai na shikon sha ɗaya din a sosai sati aya ta 42 42 sai wuri na uku na sha ɗayan a cikin suratul fussilat a cikin surati fusilat eh, inda Allah yake cewa wa min ayatihim laylu wan nahar har kaje can gaba yace wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun aya ta 37 kenan 37 cikin surati fusilat to shi wannan wurin na suratul fusilat waɗansu malamai suna ganin akan aya ta 37 ne muhallin sujada yake waɗansu kuma suna ganin akan aya ta 38 ne to almuhim dai su suratul fusilat akwai wannan wuri to waɗannan su ne wurare ɗaya, wanda imam malik Allah ya ƙara masa rahama ya ce su ne wuraren da ake sujada a cikin alƙur'ani mun fahimta su ne wuraren da ake masu a cikin a cikin a alkur'ani to amma ya zo a cikin littafin sayo fikin sunna cewa wuraren da ake sujada a Alƙur'ani, malamai sun yi saɓani a kansu amma akwai wuri goma akwai wurare guda goma wanda wannan duk malamai sun yi ittifaki cewa wuraren sujada ne akwai wuri guda hudu wanda malamai sun yi saɓani, amma hadisai sun tabbata sun inganta akan ana sujada wurin akwai wuri daya wanda hadisin da ya zo cewa ana sujada wurin hadisai ne masu rauni kun fahimta so idan kada za a ga duka wuraren goma sha biyar ne wuri goma sha biyar ɗin nan guda goma a ciki duk an haɗa akan ana sujada wurin guda huɗu a ciki akwai saɓanin malamai amma hadisai sun inganta manzan Allah ko dai ya yi ko ya tabbatar da ana sujada a wurin kaga wurin sha ke kenan wuri ɗaya hadisin yana da rauni wuri goma ɗin nan su ne wannan wanda muka karanta yanzu wanda imam malik ya tafi akan goma sha ɗaya ciki cikin goman da aka haɗu ɗin nan akwai na suratu sa'ad akwai na suratu sa'ad to shi wannan akwai malaman da suna ganin ba a sujada a wurin amma kuma hadisi ya tabbata cewa wurin ana yin sujada mun fahimta su kagan ka hada wurin sha wuri nawa kenan ga goma can wajen ma malik goma sha ɗaya mun ce goma an yi an hada a kansu to wuri ɗayan cikin wuraren da aka yi saɓani a kansu amma hadisi ya tabbata akwai wannan na cikin suratun sa'ad wuri na biyu ne a cikin na jami wanda mun yi bayani shi ma mali ma ya kawo hadisi a kai kaga an yi saɓani amma hadisi ya tabbata a na jami ana sujada wuri na uku shi ne cikin suratul inshiqaq ma mali ya kawo hadisi amma akwai sabanin malamai amma hadisi ya tabbata sai wuri na hudu shine a suratul alaq wannan ikra bismi rabbikal ladhi khalaq inda kalla la tu'i wasjud waqtar karshen aya karshen sura afwa nan ma ya tabbata a sunna cewa ana yin sujada a wurin halin kana da wadancan wuri 14 kenan wurin da yake da rauni ya zo a hadisi mai rauni shine wuri na biyu a cikin suratul hajj wanda mun yi bayanin shi a can baya to waɗannan su ne wuraren da ake yin sujjada in an zo karatun alkur'ani mun fahimta to kuma kun ga fahimtar malikiya ta da yi ƙarfi a cikinmu don yanzu ba ko suratul alaq kuma muna yawan karanta ta amma ba ma sujjada wurin suratul inshiqaq muna yawan karanta ta amma ba ma yi a wurin haka suratul najm yawanci in an karanta ba a yin sujada a wurin to amma wuraren kuma sun tabbata a sunna kamar da muka yi bayani da haka babu laifi mutum ya karanta sai ya faɗi ya sujada a wurin ita sujadan nan tana da falala kwarai da gaske ko a cikin sallah malamai suna ganin aikin cikin sallah wanda ya fi falala a cikin sallah shine sujada akwai malaman da suna ganin tsayuwa ita ta fi daraja a cikin sallah amma dai tabbas akwai malaman da suna ganin sujjada a cikin sallah ita ce ɓangaren sallar da ya fi falala a cikin sallah shi ya sa saboda matsayin sujjada manzan Allah ya ce an masu juji fashtahidu fihi du'a fa qabilin an yustujaba lakum in kun yi sujjada kun ta addu'a za a karba ba. ba lokacin da ba ya fi kusa da ubangijinsa kamar lokacin da yake cikin sujjada shi yasa za a ga manzan Allah yana tsawaita sujjada a sallolinsa gwargwadon tsayuwarsa gwargwadon yadda zai yi sujjada cikin tsawon zai tsawai gwargwadon yadda ya tsaya a tsayi gwargwadon yadda zai zai tsawaita sujjadar shi to kaga tana da muhimmanci tana da farada sannan hadisi ingantacce ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk lokacin da mutum yake karatun alkur'ani idan ya karanta wurin da ake yin sujjada hadisin abu huraira yana cikin imam muslim da ibn maja da imam ahmad da ya tushe cewa idan mutum yana karatun alkur'ani ya karanta wurin sujjada to shedan yakan a guje yana kuka yana kai cuna ji yana cewa an umarce ni da in yi sujjada na kiya ga ɗan adam an umarce shi da yin sujjada ya yi sujjada falahul jannata aljanna ta tabbata gare shi ba ku wannan hadisin kadai aka ɗauka yana nuna maka falalar waɗannan da aka yana da kyau mu kiyaye waɗannan wuraren zamanto in muna karatun alkur'ani muka zo wurin to mu fadi mu yi sujjada a wurin idan an yi sujjada farko dai dole ne sai mutum yana da alwala zai yi sujjadan nan waɗansu malamai suna ganin sharaɗi ne sai mutum yana da alwala sannan zai yi wannan sujada. idan mutum ya zo yana karatun alkur'ani bai da alwalla to ko ya zo kan wurin da ake sujada ba zai sujada ba wannan ce fahimtar jumhurin malamai amma shi ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shi yana ganin ba sharadi bane ba sai mutum yana da alwalla zai yi sujada kuma za ku tuna da abin da muka karanta wancan makon shin sai da alwalla ma za a karanta alkur'ani ko ba alwalla da haka shi yana ganin cewa idan mutum yana karatun alkur'ani ya zama cube da alwala a lokacin sai ya zo inda za a yi sujjada to zai faɗi ya sujjada ba lalle ne sai yana da alwala ba amma wasu malamai suna ganin sai yana da alwala zai kalli alƙibla ne ko ko duk inda yake kallo yanayin yana karatu yana kallon yamma ne to sai ya juya inda ya sujada ya kalli alƙibla ko ko yana kallon yamma kawai sai ya fadi ya sujada waɗansu malamai nan ma sun sharɗanta cewa sai an kalli alƙibla da haka idan ya zama to yana karatun ko lokacin da take karatun idan mace ce tana kallon yamma ko kudu ko arewa to za ta juya da ta ga ta mazo kusa da ayar sai ta juya ta kalli alƙibla da ta zo kan ayar sai ta faɗi ta sujada mun fahimta wasu malamai suka ce wannan ba sharaɗi ba ba domin sujadar nan ba sallah ba ce ba sallah ba ce ba haka suka ce ba sai an kalli alƙibla ba duk inda mutum yake kallo yana iya faɗuwa ya wannan sujadar ba lalle sai ya juya ya kalli alƙibla ba sannan abu na uku me ake cewa in an faɗi an yi wannan sujadar mun yi bayani sujada kala uku ce akwai ta sallah akwai ta godiya akwai wannan to wasu malamai suka ce azkar inda da ake a waccan sujada ta sallah su ne ake a wannan sujada ɗin an subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subuhul quddus rabbul malaikati wa ruh azkar dai wanda suka tabbata ana yi a sujjada in ana sallah suka ce to su ne za a zo da sunan wurin ayi wasu malamai suna roƙo waɗansu addu'o'i ko waɗansu zikirori wanda ake yi amma duka hadisan suna da rauni waɗansu malamai suka ce ba a cewa komi sujjada kawai ake so ka faɗi suka ce domin babu wani nassi wanda ya zo ya ce ga abin da za a karanta in an yi wannan sujadar mun fahimta so kaga ko dai mutum ya karanta abin da ake karanta yana yin sujada ta sallah ko kuma ya shiru duk wanda mutum ya yi daidai domin wanda ya shiru ba za ka kama shi da laifi don babu wani nassi wanda ya zo ce ga wadancan duka a cikin sallah ne ake magana eh mun gane to sannan abu na ƙarshe wanda za mu faɗa dangane da ita wannan sujudar shi ne idan an karanta ta a cikin sallah za a faɗa ya sujudar idan liman ya yi mamu za su faɗi su ba su idan liman ya ƙetare kai da ke saurari ba za ka ce wurin sujada ne bari in faɗi ne ba mun fahimta sannan lokacin da za a ce sujada ana yin kabbara ko ba a kabbara kamar mutum ne yana karatun alkurani sai ya zo kan sujada to in zai tafi zai ce Allahu akbar sannan ya tafi sannan zai dago zai ce Allahu akbar ya dago sannan in ya dago zai yi sallama da yawan malamai suna ganin ba a yin kabbara in za a dago haka ba a yin sallama don ba sallah ba ce amma da yawa suna ganin za a yi kabbara lokacin da za a tafi amma shi ma babu wani nassi wanda ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi cewa za a yi kabbara lokacin da za a tafi da haka wasu malamai suna ganin da an zo kanta kawai mutum zai kife ne ya sujada mun fahimta in ya kare ya dago shi kenan ya ci gaba da karatun shi inda ya tsaya ko a cikin sallah wasu malamai suna ganin ba sai an yi kabbara ba in za a tafi sai kawai liman da ya zo kai kawai sai ya suku ya tafi kai ma mu in ka ji liman ya yi shiru ka san mene ne ka san an tafi sujada da ka ji ya ci gaba da karatu ka san ya dago to amma in an yi kabbarar babu laifi wajen tafiya da in an yi kabbarar wajen dagowa babu laifi malamai suna ganin liman kar ya karanta surar da a cikinta akwai wurin sujada a sallar da ake yi a asirci kamar sallah azhar ko sallar la'asar saboda mamu ba su jin shi mamu ba su jin shi da haka suna ganin makaruhi ne a karanta ana wasu malamai kuma suna ganin babu laifi a iya karantawa to in an karanta ya za a yi mamu su san halin da ake ciki sai suka yi magana biyu idan yana karatu da ya zo daidai kan ayar to sai ya bayyana karatu ko da sallah a bayyana ake yin ta sai ma musu ji sai ya fadi su jira wadanda suka ce a ba zai yi haka ba sai dai kamun ya fara sallar zai ce wa mamu to zan karanta sura mai sujjada Na in kun ji na yi tahi ku biyo ni to idan lokacin da ya bayanin nan wani baya nawa kaga an samu matsala inda wani ai bayanin zai bayani to sai kawai ga an tafi sai ya ce subhanallah <laughs> kaga shi da wani a cikin sallah to shi zai ya suke cewa makaruhi ne a karanta ta a ciki idan kana kusa da mai karatun alkur'ani sai ya karanto ayar za ka yi sujjara wasu malamai suka ce in ka zauna ne da niyyar sauraren shi to za ka yi sujjara amma idan kawai zaman ka kake yi shi ma yana zaman shi daban ka gaba wata alaƙa tsakanin to wannan sai dai ya gan shi kawai ya ji da shi ka abinka sannan idan wanda yake karatun bai cancanci ya zama limamin ka ba bai iya ba ka iya bin shi sallah kamar wa bawa a yana sallah yawa kamar karamin yaro a malikiya shi ba ku kamar karamin yaro kaga baka bai zama limamin ka wasu malamai suna kallon wanda za ka yi sujada ko da ka zauna don ka saurare shi sai in zai iya maka limanci ka gida kana gida mata kana karatu alkur'ani kaga ta yi sujada sai dai ka ce Allah ya bada lada amma ba za ka yi ta ba <laughs> saboda bi ai ba ta yi ma limanci amma idan kai ne kake kai mai gida, tana sauraron ka ita ma za ta iya faɗuwa ta yi sujjada Allah ya samu dace eh laya lo sai ai in dai an zauna da niyyar saurare din shiwa Eh, yawa akwai akwai mas'alar da suke tattaunawa cewa kai mai saurare ba za ka yi ba sai in mai karatun yi. za ka ga idan a kasar kake ji ai ba za ka yi ba tunda kasar bai yin sujjara sai in shi mai karatun na asali ya yi, to shi ne za ka yi shi amma in bai yi ba to ba za ka yi ba mun gane to qala malik la yanbaghi li ahadin yaqra'u min sujudil qur'ani shay'an da salatin subhi wala ba'da salati salatin asiri. wa dhalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha anis salati ba'da subhi hatta ɗalu a shamsu. wa anis salati ba'da da asr hatta tagruba ash shamsu. wa sajdatu min salati wala yanbaghi li ahadin an yaqra'a sadratin fi taynika sa'atayn qala maliku imamuna maliku yace la yanbaghi li ahadin yaqra'u min sujudil qur'ani shay'an ba'da salati subh ma malik yace bai dace ga mutum ya karanta surar da a cikinta akwai wurin sujada. ba da salatin subh bayan sallar asuba wala ba da salatin asiri ko kuma bayan sallar la'asar wa zalika mai dalilin imam malik sai ce hujjata annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ha an salati ba'da subhi manzon Allah ya hana ai sallah bayan sallar asuba hatta tadu ash-shams har sai rana ta fito wa an salati ba'da al-asr hatta tagruba ash-shams haka ya hana a yi sallah bayan sallar la'asar sai rana ta faɗi sai ya ce wasu da ita sujjada minas salati sallah ita ma ita ma sallah ko kuma minas salati yana daga cikin sallah da haka fala yan baje da ahadin bai dace ga wani ba an ya ƙara a sajadatin fi ta yi. bai dace ga wani ba ya karanta wuraren da akwai sujada a cikinsu a waɗannan lokuta kun ji abfatawar malikuku da kuma hujji shi da ya kawo ya ce don manzan Allah ya hana sallah a waɗannan lokaci ita kuma sujada tana daga cikin nau'ukan sallah wannan maganar ta imamu malik akwai maganin malamai shi a fahimtar sa ba a yi a waɗannan lokuta bayan sallar asuba har sai lokacin da rana take to bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi yana ganin a waɗannan wurare ba za a karanta ba ya kawo hujjar cewa sallaci amma wasu malamai suna ganin babu laifi ana iya karanta kuma ai sujjada saboda ita sujjada ba sallah ce ba shi manzon Allah sallah ya hana kai kuma ba sallah kake yi ba Su ina malikun amman qara'a sajdatan wa imra'atun ha'idun tasma'u hallaha an tasjuda kana maliku la yasjudu ar-rajulu wala al-mar'atu illa wa huma dahirani an tambayi imam malik an man a sajadatan mutum ne ya karanta sujjada wa mura'atun ha'idu matar shi kuma tana gefe amma lokacin tana cikin jinin al'ada ita tasmo ko tana saurare hallaha an tasjuda ta samu ta yi sujjada ita matar qala maliku sai imamu na maliku ya ce la yasjudun rajulu walal mar'at illa wa huma dahirani kaji fatawan maliku Na shi a wajen maliku sai an yi alwala sai mutum yana da alwala zai yi wannan sujada sai ya ce a a ai ba ma namiji ba mace ba namiji ba da macen ba za su yi wannan sujada ba illa wa huma ne sai suna da tsarki ai Haratun kamila bil wudu cikakken tsarki har ma da alwala mun fahimta sai tana da tsarki ko sai tana da tsarki tana da alwala namiji shi ma sai yana da tsarki yana da alwala ibnu abdulbar an yana ma hakaitowa cewa wannan ijma'in malamai ne cewa sai da alwala za a yi sujudin amma ya zo a cikin bukhari akwai asalin da aka rubuto a bukhari cewa abdullahi dan umar yakan yi sujada din nan ba tare da alwala ba sai ibn hajarin askalani sai yake cewa lam yuwafiq ibn umar ala zalika ahadin illa sha'bi wa abu abdurrahman as-sulami sai ce a malamai ba a samu wanda ya muwafaka da abdullahi dan umar ba in ka cire imam shabi da abu abdulhaman as-sulami da haka jimhurin malamai suna ganin sai mutum ya yi alwallah sannan zai yi wannan sujada kamar yadda muka ce kuma waɗansu malamai suna ganin ba sharaɗi ba ne ba sai an yi alwallah har imamun shaukani imamun shaukani a littafin zunelul autar yake cewa laysa fi su sujudit tilawa ma yadullu ala itibari an yakuna sajid mutawabbi'an wa qad kana yasjudu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam hadara tilawatihi wa lam yanqul annahu amara ahadan minhum bil wudu' imamu shokani yake cewa ba wani hadisi da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda yake nuna cewa dole sai an yi alwalla in za a yi wannan sujada ce kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in yana karatu sahabban da ke wurin bai yiwu aka ce kowannan suna da alwalla? amma ba ta ba mu labarin cewa wani daga cikinsu ya tafi ya yi alwalla ko an ce wani ya yi wani bai yi ba saboda bai da alwalla. mun gane haka shi imamu shokafi yake faɗa don haka waɗansu malamai suna ganin ba dole ne sai an yi alwallan nan ba kamar yadda bayani ya gabata wasu ila an imra'atin qara'at sajadatan wa rajulun ma'aha yasma'u alayhi an yasjuda ma'aha qala malikun laysa alayhi an yasjuda ma'aha innama tajibu sajada alal qaumi yakununa ma'ar rajuli faya hmm, faya atamuna bihi fayaqra'u as-sajda fayasjuduna ma'ahu wa laysa ala man sami'a sajdatan min insanin yaqra'uha yaqra'uha laysa lahu bi imamin an yasjuda tilka as-sajda wasu ila an tambayi maliku imamu na maliku an imra'atin mace ce qara'at sajdatan ta karanta ayat sujada wa rajulun ma'aha yasma'u alhali mijinta ko wani namiji yana tare da ita yana sauraron karatun alƙur'aninta a alaihi an yasjuda ma'aha zai yi sujada tare da ita mun gane ƙara sai imam malik ya ce laisa alaihi an yasjuda ma'aha ba zai sujada ba ko da yana da alwalla sai ya ce inna ma ta jibu sajada ita sujada tana waje ba ne alal kunu na ma'ar rajuli mutane suna tare da wani namiji yana karatu da ya zo kan ayar sai ya faɗi ya sujada, fa ya tammu da bihi sai su faɗi su ba su koyi da shi fa ya sajada in ya karanta sujada fa ya sujuna ma a sai su tare da shi kaga sai inda wanda kake sauraron karatun shi na mishi ne kuma da ya zo kan ayar ya faɗi ya sujada to sai kai koyi da shi kai ma ka faɗi kai walaisa ala man sami'a sajadatan min insanin babu akan mai sauraron karatun alkur'ani yin sujada dan ya ji wani mutum yana karatun alqur'ani alhali wannan mutumin laysa lahu bi imamin ba liman ne gare shi ba babu akan shi an da tilka sajada ya wannan sujadar ma'ana wanda yake karatun sallan nan wanda yake karatun alqur'anin nan in dai ba limamin ka bane ba ma'anar limami anan a cikin karatun da yi ka bi shi to ba za ka yi sujada ba to kuma wanda zai maka limanci sai wanda ya cika sharaɗin zama liman na sanna. shi ne za ka ba a wannan sujada da aka mace ba ta cika sharaɗin limanci ba ba za ka bi ta ba in tana yi yaro ƙarami ba za ka bi shi ba sai idan babbali yake karatun alkur'ani mun gane wannan shi ne fahimtar imamu malik amma abu hanifa shi yana ganin cewa ko bawa ke karatun in ka ji za ka fada kai sujjada ya halatta ayar ƙurani aka karanta ku mai bambancin karatun namiji da mace akwai bambanci eh a'a karatun idan namiji ya zo ya karanta wurin sujjada mace ma ta zo ta karanta mai bambancin su eh idan namiji ya zo ne ce misali ce alam tara annallaha yasjudu man fis samawati wa man fil ardi har yanzu inna allaha yaqalu ma yurid mace ta zo za ta karanta har ba ɗaya za ta karanta ita ba to me yasa za a yi ma wannan sujada shi wancan haɗi mai sujada bayan karatun kuma iri ɗaya ne da haka abu hanifa ya ce duk wanda ya karanta Alƙur'ani? to ana iya faɗuwa a sujada amma a mazhabin malikiya in mace ce karatun alkur'ani namiji ko ɗanta ne ba zai sujada ba saboda ita ba ahalin limanci ba ce yaro karami duk iya karatun alkur'ani shi in ya karanta kana saurare ba za ka yi sujada ba saboda shi ba ahalin limanci ba amma namiji babba in ya karanta kana saurare kuma ya faɗi ya sujada to babu laifi kama kana ɗaya bin shi kai wannan sujada mun gane to wannan shi ne abin da imam malik yake ba da fatawa a shi to a gurguje muna da hadisai guda biyu ina son mu fita daga hadisan da suke magana akan Alƙur'ani, in Allah ya kai sati mai zuwa mu shiga bangaren zikiri so a gurguje bara mu karanta waɗannan hadisai biyu suka rage babu ma jaa fi qira'ati qul huwallahu ahad wa Lazibi ladzi bi mulk imam malik ce wannan babu zai karantar da mu abinda zo na farlar karanta qul huwallahu ahad da kuma tabarakan Lazibi bi mulk suratul mulk kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي سعسع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري انه سمع رجلا ya fara ƙulhuwallahu ahad Muraddidu ha falamma asbaha gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fada kara zalika da huwa ka annar rajulu ya ta ƙaluha wa ƙalar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama waladi nafsi biyadihi innaha da ta adini sulfal ƙur'ani imam ali ya karɓo daga Abdurrahman ibn abdullahi ibn sasa shi kuma ya karbo a wurin mahaifinsa mahaifinsa ya karbo daga abu sa'id al-khudri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn malik ibn sinan annahu sami'a rajulan ya ji wani mutum ya qara'u qul huwallahu ahad yana karanta qul huwallahu ahad yuraddidha yana ta maimaita ta da daddare yana yana karatun dare sai kulhuwallahu yake karanta da ya karanta kulhuwallahu a yaje karshe sai kuma ya dawo ya sake maimaita ta haddaran da ya kare sura ɗaya yake karanta ba asbaha gari na wayewa gada ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ka abu sa'id ya maza maza ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da zalika lahu ya ga mai abin da ya ji wajen wannan mutumin wa ka annar rajulu yataqalluha wa ar rajula yataqalluha kamar ka ce shi Abu Sa'id al-Khudri ya kankantar da suratul yana ganin wannan mutumin me yake haka yana ganin kawai ya samu wata sura ai karama yana ta karanta kamar ya rena karatun al alkur'anin da yi shine ya mun gane ai annaha qalilatun fil amali la ba wai yana ganin cewa surar ba ta da kima bane ba shi yana ganin aikin ya zama dan kadan kul huwallahu kawai to da ya fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi to na rantsa da wanda raina ke a hannunsa shine Allah ko innaha hala ta'dilu sulusal qur'an kul huwallahu daidai take da ɗaya bisa ukun alƙur'ani daidai take da ɗaya bisa ukun kaga wannan ya wannan falala karanta ta saboda ɗaya ce wani obatiri ce na alƙur'ani to malamai sun yi saɓani mai manzan Allah yake nufi da ɗaya bisa ukun alƙur'ani magana ta farko suka ce ba ma'anihi in an kalli ma'anoninta to ita ɗaya ce bisa ukun alkur'ani abinda ake nufi da ma'ana kaga menene Alƙur'ani malamai suka ce duk ayoyin da ke cikin alkur'ani ɗayan abu uku suke magana ko dai a aqida tauhidi kenan ku ko mi ko hukunce hukunce ko kisas su ne alkur'ani duk ayar da za ka ɗauka ko dai tana magana akan tauhidi ne ko tana magana akan wani hukunci ko tana ba da labarin wani annabi da ya wuce ko wata jama'a da ta wuce to alƙur'ani kenan ayarsu muna ya kasa su gida uku to ƙulhuwallah ta ɗauki kashi ɗaya domin gaba ɗayanta tauhidi take magana tun daga farkon ta ta ƙarshe allah ɗaya ne ko ƙulhuwallahu ahad allah ɗaya ne kaga tauhidi ne lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba Allah bai da ɗa Allah kuma bai da mahaifi sannan Allah bai da kimi wanda yake tsaran shi mun fahimta kaga tauhidi ne take magana ta Allah take magana to da haka ta dauki daya bisa uku na ne na alqur'ani mai girma waɗansu malaman suka tafi akan zahirin hadisin nan cewa in ka karanta wallahu sau uku to kama ka sauke alƙur'ani shi ne abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ƙulhuwallahu ta'adilu sulusul ƙur'an daidai take da ɗaya bisa ukun alƙur'ani mun fahimta wannan shi ne zahirin hadisi waɗansu malamai suka ce magana ta biyu kenan ko ta uku suka ce ulhuwallahu da manna Allah ce ne take da ɗaya bisa uku Al-ƙur'ani. idan mutum ya dinga maimaita ta ya dinga maimaita ta to za ta kai ɗaya bisa ukun alƙur'ani ba aya uku ba ce ba ciki alƙur'ani ayoyi nawa ne cikin shi dubu shidda da ɗari shidda da wani abu ko to uku nawa za ta baka dubu shidda eh na? ƙulhuwallah aya hudu ce ko? aya nawa za ta to kaga aya hudu ce in karanta aya hudu sau dubu aya nawa ka samu dubu hudu ka an karanta wannan ka karanta ɗaya bisa ukun alƙur'ani kenan amma wannan nan, cin malamai da yawa sun watsar da shi sun ce ba idun mun gane magana ta uku ta hudu suka ce a sukut fi hadhihi masala suka ce wannan kawai Allah shi ya san abin da manzan Allah shi ya san abu kawai ya shiru kenan. an dai sai ɗaya bisa uku alkur'ani ce to a tsaya na aishu mun gani to wannan magana ta uku imamu suyudi ya ce ita ce wadda ta ɗanfi ma'ana ko ya kamata a tsaya a kanta to ba mun tsaya a kanta ɗan قال وحدثني عن مالك عن عن عبيد الله ابن عبد الرحمن عن عبيد ابن هلين مولى آل زيد ابن خطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتلت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب Imam Ali ya karbo daga Ubaydullah ibn Abdurrahman shi kuma ya karbo daga Ubayd ibn Hulayn maula Ali Zaid ibn khattab annahu qala yace sami'tu abu hurairah ce yaqul naji abu hurairah yana cewa aqbaltu ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun tuho tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad sai manzon Allah ya ji wani mutum yana karanta qul huwallahu ahad fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wajaba ta wajaba fa sa'altuhu ma za ya rasulullahi sai abu hurairah ya ce me ya wajaba ya manzon Allah faƙali sai manna Allah ya ce aljannatu aljanna faƙali abu huraira abu huraira ya ce fa'aratu an adhaba ilaihi sai ne nufin in je wajen wannan mutumin fa'o bashiruhu in bashi bishara sun mafarittu an ya futa ni algada'u ma'a rasulullahi sallallahu alaihi ya ce sai kuma na ji tsoron kada in tafi faɗo mashi nan kuma sahur ya kubce min tare da manzan Allah da yana kamar cikin azumi ne da asuba yana son ya bi manzan Allah ya sahur kuma yana sai ya je ba wancan labari to sai ga in ya tafi zai da iske an gama don haka ya ce fa'athar gada sai na zabi cin abincin nan na sahur tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sun maza sai na tafi ila rajulu zuwa wajen wannan mutum ne fawajen tuhu ƙar zahaba ina zuwa sai na iske mutunan nan ya tafi kaga wannan wani kawai mutumin baƙo ne ke قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها ما مالك يا كربو daga ibn shihab shi kuma ya karbo daga humayd ibn abdurrahman shi kuma abdurrahman ibn aufin annahu akhbarahu ya bashi labari anna qul huwallahu ahad cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an daidai take da daya bisa ukun alqur'ani wa anna tabarakal ladhi bi yadihi almulk sannan tabarakal ladhi bi yadihi almulk karanta ta tujadilu an sahibiha tana zama lauya ga mai karanta ta a filin kiyama gobe kiyama tana bashi kariya tana zama lauya ta bashi kariya gaban Allah gobe kiyama kun gane da haka yana daga cikin surorin da ake so a yawaita karantawa suratu tabaraka ce tabarakan da bibiyar mulk to ko wannan babi ya ƙare idan allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi babin zikiri kenan insha allah ta'ala a kira